змотузований, прикручений до сідла, не міг самотужки напитись, тому сидів, випроставшись і заплющивши очі, дослухаючись до того, як булькоче вода у черві коня під ним, як виляскає він, копитиму по теплій воді, жадібно облизував з вусів, коротких і жорстких краплі. Як не дивно, але спрага посилювалася вночі, коли спадала денна спека а сон зморював невтомних вершників. Заснути не міг, бо палив його всередині пекучий жар. Якщо траплялось ночувати на ще невитолоченій траві, то, перекочуючись із місця на місце, злизував з холодних листочків дрібні горошини роси. Вартові спочатку підозріливо стежили за ним, а потім звикли, не звертаючи уваги, дрімали на упочівки біля багаття що ледь блимало в безмежжі степу. Та якось уночі, перекучуючись на пагорбі і визбируючи при місячному світлі росу стравинок, він помітив блискуче, довге тіло. Гадюка повзла просто на нього. От вона вже майже поруч, зіп'ялась над травою моторошно черніли очі. Отак і дивились якийсь час один на одного. Потім, ніби судома перекотились її тілом, вона ще дужче випнулась. Жах охопив Оля. Давко скрикнув, покотився схилом донизу. А за ним з неймовірною швидкістю ковзала гадюка і шипіла, шипіла. Цей звук заполонив весь степ, забивав дихання. Ось Ольг скотився у вирок, а зверху, наче аркан, свиснув, як на тій заквіченій галявині, тільки цього разу слизький і холодний. Виставив зв'язані руки, закриваючи обличчя, дзьобнуло гостреньке у палець, з силою відкинув гадюку, потім спиною впав на неї, крутився на місці, розтираючи в юнке тіло по густій траві. А зверху вже бігли кочівники, щось погрозливо вигукуючи розмахуючи шаблями. Мабуть, гадали, що намірився тікати, бо котрийсь боляче копнув під бік ногою. Тільки підвівши, побачили під ним розчавлену гадюку і вразно в перебії заглайкали, гидливо спльовуючи, ольже виставив перед ними палець, з якого скапувала кров. Кочівники, якусь хвильку сунувши докупи голови, видивлялись на палець а тоді заметушилися, про щось між собою заперечались, пицяючи руками то на гадюк, то на молодого ярла. Один із них, спотикаючись, побіг до кочовища, а інші, підхопивши Ольга на руки, подалися слідом. Садурили біля багаття, котрийсь вузьким ножем розрізав реміння на руках. Потім розлубав гострим лезом ранку від зубів гадюки і заходився всмоктувати з неї кров. Ольга все дужче і дужче почали тіпати пропасниця. Кілька кочівників ледь стримували його, а то, здавалось, руки і ноги повикручувало б. Ну, далі його свідомість затопила повінь забуття. Не пам'ятає, скільки і куди його везли. Інколи пробивалися звуки голоси і ржання коней. Якось крізь примружені вії угледів над собою обличчя хана, незворушне і кругле. Нічого на ньому не побачив, ні посмішки, ні гніву. Вжалила думка, а як не захоче далі вести, накаже вбити, рука ж спухла. Тоді, намагаючись підняти важку руку, поворушив пальцями. Верхня губа хана з рідкими вусами здригнулася. В очах спалахнули жорстокі вогники. Здавалося, він здогадався про побоювання полоненика, його хитрування, тому з'явився на його жовтому обличчі глузливий посміх. Та молодому ярлу було байдуже. Полегшено зітхав, коли орда зривалася із витолоченого місця і вихором летіла навперейми сонцю. Оті кілька днів і ночей, коли запуна відомості